la kukumbushana na kwa lengo vilevile la kuhimizana na kumwomba Allah subhanahu wa tawfiki na sadadi kwenye mambo yetu aweze kutuongoza kwenye yale yaliyo ya kheri Ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia wa Daud na Suleiman ili yahkuman fil haqq idh nafashat fihi ghanamu qawmi wa kunna li hukmihi shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما آية أو آية سنين الله سبحانه وتعالى أنا زنجومنزا لنا نبي الله داود نبي الله سليمان وليه بحكوم جامل شعبه alharf wakapishana katika kutoa hukumu kuhusiana na nini shamba kisha ithnafashat fihi ghanamu qaumi pale ambapo walipofikia pia kuwachunga mbuzi wa watu katika hilo hilo shamba idhnafashat fihi ghanamu qaumi wa kunna lihukmihim shahidin kwa hukumu walioitoa kuhusiana na shamba shamba sisi tulikuwa ni mashahidi kwa hukumu walioitoa Allah anazungumza ni Nabiullah Sulaiman Nabiiullah Daud wote hawa walikuwa manabii lilipoingia jambo la shamba na kadhia inayofungamana na shamba kila mmoja kati ya wao alitoa hukumu yake na walipotoa hukumu yake wanyama pia wakaamuru wachungwe ndani ya hilo hilo shamba wa kunna shahidin na sisi tulikuwa kwenye hukumu yao ni mashahidi tunaona aya iliyofuata Allah akasema fafahamnaha Suleiman tukamfahamisha hukumu ya sawa Ibrahim nabii Allah Suleiman tukamfahamisha hukumu ya usahihi nabiyullah Suleiman wa kullan ataina hukman wa ilma na wote wawili tuliwapa elimu na tuliwapa hekima na tuliwapa uwezo wa kullan ataina hukman wa ilma mahali shahidi katika hizi aya ni hichi kipengele cha mwisho fafahamnaha sulaimana na tulimfahamisha kuna ile hukumu nabiyullah Suleiman kwamba hukumu ya kweli iko hivi ni'matul fahm neema ya uelewa الناس مختلف في الفهوم وفي العقول وفي الوعاء watu wametofautiana kwenye ufahamu wametofautiana kwenye uelewa kwenye akili na kwenye kuhifadhi annasu laisu bisawa watu hawako sawasawa kwenye hukumu uelewa na hifdhi na uelewi wa mambo watu wametofautiana الإمام ابن القيم الجوزي أنا سيما أعظم نعمة أنعم الله على عبادي نعمتين نعمة لي ماذا الله أن يوليش ودواني نعمة كبسان صحة الفاني wa husnul qasdi ni uzuri wa uelewa usahihi wa uelewa kupatia kuelewa ni neema kubwa sana wa husnul qasdi na nia iliyokuwa nzuri hajawahi kuneemeshwa mwanadamu katika jumla ya neema nyingi alizopewa misingi ya neema hii ya kupewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi usahihi wa kuelewa majambo na nia iliyokuwa nzuri ni katika neema kubwa sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu tulipotofautiana ufahamu palizalikana baada ya hapo mambo mengi, na ile wala ufahamu wetu, pangizalikana baada ya hapo mambo mengi. Ufahamu mzuri ni nuru ambayo Allah subhanahu humtia kwenye moyo wa mwanadamu. Uelewa sahihi ni baraka ambayo Allah subhanahu humtia kwenye akili ya mtu. Kukosekana uelewa sahihi ni uondokaji wa baraka kwa mtu ni mtihani inayofuata baada yake alipokuwa na uelewa wa kimakosa anapoelewa mambo kinyume chake anapoelewa mambo kinyume na makusudi yake giza litatanda kwenye moyo wake mchanganyiko wa mambo yataingia ndani yake na atakayoyazungumza ima yazungumze ala jahli kwa ujinga na ima yazungumze bilbatil ama ayazungumze kwa batili hakuna neema kama anavyosema Ibn Qayyim neema bora katika neema ambazo Allah kampa mwanadamu alizomnemesha nazo kama sihhatul fahm darasa moja ni wanafunzi 45 ufahamu wao utatoka kwa mwalimu tofauti uelewa wao kwa mwalimu utakuwa ni tofauti kisaibu صحيح البخاري تبي صلى الله عليه وسلم سعد منبر يوما alipanda mimba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam fakala ni jumla kalamu pakawa katika maneno aliyozungumza mtume alaihi salatu wasallam نهاية وباء إن الله خير عبده حقيقة يا الله سبحانه وتعالى أمن تقوليش يواتي أمن فما تقوزي بيواتي إن الله خير عبده أمن تقوليش يواتي ما بين زهرة الدنيا ما شاء yale yote katika mapango ya dunia anayoyataka kamwambia achague yale mapambo na mazuri yote ya duniani ayachague wabaina ma indahu na achague kati yaliyoko mbele ya allah subhanahu wa taala alipoyasema haya leo masahaba walikuwa na tazama wakimtazama mtume alaihi salatu wassalam كيف غير يعزين الله يمشكوlisha mjawani kati ya haya yaliyoko kwenye mapambo ya dunia anajulikana pia amemchagulisha yale yaliyoko mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema haya maneno fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq al-Khalifa al-awwal اليمين جزئية فقال كثيرا فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله tumekutolea fidia sisi tumeliona halina ubora sisi baba zetu mama zetu watoto wetu hatujawahi kuviona libora mbele yako sallallahu alaihi wasallam faajibna lahu tukamstaajabu huyo abubakari sidiki mtume kazungumza ikhtiari namna ambavyo Allah kamchagulisha mja neno mja halijatajwa jina kwa madinani leo tunamuona Abubakar Siddiq analia kisha anasema haya maneno bi biabaina wa ummahatina ya rasul rasulullah tukamsana Abubakar Siddiq فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما المخير فأنا aliyechakulishwa ni nini huyo mja ambaye amechakulishwa kati ya mawili ni mimi Muhammad alayhi salatu wasalam nimechakua yale yaliyoko mbele ya Allah sikuchagua yaliyoko katika mapambo ya dunia aliyeelewa haya kwenye ule mkusanyiko wa watu wote ni Abubakar Siddiq radhiallahu anhu na Akalia radhiallahu anhu kuona mtume wake namna gani maisha ya duniani kuwa si zote kwake na kichakuwa yaliyoko mbele ya mwana wake kwa hiyo ni thamani akaipa talaka dunia kwa asilimia zote na akauelekeza moyo wake na nguvu zake kwa allah subhanahu abubakari Siddiq radiallahu anhu akazika neema tu alfahmi usahihi wa kuyafahamu mambo ni neema ambayo ukiruzukiwa ni vyema kila wakati kumhimidi allah subhanahu wataala inaposoma aya inaposomwa maneno ya mtume alaihi salatu wassalam linapozungumzwa jambo katika dini ukajielewa usahihi wake hiyo ni neema adhima ni neema kubwa ambayo imepewa wewe mjana وقد كان من عندي الله سبحانه وتعالى في البخاري حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين كلهم الصحابه فما هذه الشياطين mti huu mtakaotaja ni لا يسقط la مجاري yake hayaondoki ni mtihani فوقع الناس في في اشجار البوادي watu wakaanza kuitaja miti maporini ya kijijini mti fulani mtu anasema la mti fulani anasema la ni mti gani ambao huo mti hayadondoki majani yake wa hiya mithlu lmulmili na ni mfano wa muislamu muumini yaani ulivyo ule mti ni mfano wa muislamu walivyo na majani yake hayadondoki chini wakaanza kutaja miti mbalimbali mti ule mti ule mti ule abdullah bni umar anasema فوقع في نفسي فوقع في نفسي انها النخله likanikaa kwenye nafsi yangu kwamba iwezeka huo mti huo ni mtende fastahyaitu an adhkuraha linabii sallallahu alaihi wasallam nikaona haya kulitamka hiyo mbele ya mtume kwa sababu alikuwa pana wakubwa pale mbele yangu mpaka mwisho aliposhindwa wakamwambia ya ewe mtume wa allah ma hiya ni mti gani huo ewe mtume wa allah qala hiya nakhla mtume akasema huo ni mtende والله نعمه alipokutana na baba yake fadhakara lahu dhalik akamtajia hilo na akamweleza namna ambavyo ilimtokea kwenye nafsi yake kwamba alitamani alijua kama mjele lakini akaona haya kusema faqala umar bn khatabi umar bn khatabi akamwambia lau dhakarta lau umeitaja hiyo mbele ya mtume sala llah sallam لكان أحب إلي من مما عندي كذا وكذا لأن القوة تقول سنه مني كلكو زين اللي يكونوا لازم بقى كتو فلان كتو فلان كتو فلان نعمة الفهم صحة الفهم وصحيح يفعل ما مقام عليه ni neema kubwa sana aliyenyima ufahamu sahihi ametiwa mtihani mkubwa sana kwenye maisha yake ya kila siku akawa anayefahamu mambo kinyumenyume likizungumza hili umelelewa kinyume chake likiandikwa hivi unalielewa kinyume hiyo ni alama mbaya kwako wewe na kwa mantiki hii ndugu min babi tafsiri lfuhumi katika ulimwengu wa kusahihisha fahamu katika ulimwengu wa kurekebisha uelewa wa mambo wasije wakaingia watu katika makosa ya midomo mikono miguu na matendo yao wanawachuoni walitunga fani mbalimbali za elimu kwa hekima kusahihisha ufahamu walitunga elimu mbalimbali za kurekebisha uelewa ili watu wote wabakie katika uelewa aliokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam na uelewa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautaka fani walizozitaja walizozitunga miongoni mwa fani hizo nifanye za masomo ya kiitikadi ilmu laqali elimu ya itikadi katika madhumuni makubwa ya elimu hiyo ni tashihu almu'taqadi ni kusahihisha nini mtu akiitakidi hivyo fi dhati rabbi kwenye dhati ya mola wake wa ima fi dhati jalali au fi janabi rabbi na ima kwenye upande wa mola wangu subhanahu wa taala kwenye mambo ya utukufu wa ima fi asmai wa sifati na hima kwenye upande wa majina ya allah na sifa zake ikawekwa fani ya itikadi kwa lengo ya kuchunga mambo ya kiitikadi asije mtu akatia kwenye moyo na kwenye moyo wake na kwenye nafsi yake kile ambacho hakikustahili kuitakiliwa وقعت القواعد لو لو اسمه لو ليه قانون ني انسان زلاله فندمه مجيله الله نصيبه الله مجيله الله ما هي ذاتيه صفه الله ما هي ذاتيه نسيب وزويك نصيبه الله ما هي خبريه نسيب وزويك لو قويت قانون ذا كلا دليل يا الله سبحانه وتعالى ان كلا صفه الله سبحانه وليس itikadi hiyo sahihi wamezungumza na kuweka kanuni katika masala yanayofungamana na mtume alayhi salatu wasalam na manabii kwa ujumla wao manabii wa Allah na mitume wa Allah wana kanuni zinazowafunga ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an atatuambia la nufarriqu baina ahadin min rusuli Hatuwezi kuwatenganisha yeyote katika mitume wa Allah hata mmoja, kwa sababu wana janabi, wana utukufu unaowahusu wao katika mlango wa kiitikadi. wa wa sabba rasulan, na yeyote mwenye kumtukana mtume mmoja, fakaannama sabba alanbiyaa kulla, ni kana kwamba amewatukana mitume wote. Atakaye kufuru Isa ni sawa sawa kwa kufuru Muhammad alayhi salatu wasallam mwenye kumkufuru Musa ni sawa sawa kumkufuru Ibrahim Nuh, kama kumkufuru Ismail Kama ni zote unaposimelewa na kuzisoma na kuzielewa zinakusaidia kuudhibiti na kuelewa ufahamu maalum ufahamu sahihi wa jambo la kuitika la kuitakidi yanayofungamana na Mungu katika kanuni na kawaida yanayofungamana na janna katika kanuni ya kawaida vyote vimewekwa kwenye vitabu vya itikadi usije ukaitakidi kwenye mungu kile ambacho hakipo ndani ya Qur'an na sunna usije ukaitakidi na ukaelewa ndani ya pepo kuna sura fulani ipo kuna jambo fulani lipo kinyume na maelekezo ndani ya Qur'an na sunna elimu hizi kama elimu kama hii itikadi ni elimu mama inayoweza kuunganisha moyo wako na uelewa wa Abubakar Siddiq na wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kuipuuza elimu ya ndani hii ni kujitengenezea ufahamu mbaya kuhusiana na mambo yote yanayofungamana na itikadi ya dini yao. Lakini pia wanawachuoni wametunga vitabu katika usulu tafsiri, misingi mbalimbali ya tafsiri ya Qur'an nafsi yanafsiri mtu Qur'an kinyume na ufasiri uliowekwa na sahaba na matabi'i na maaimatul ula tafsiri ya Qur'an wanawachuoni wakaigawa kwa makundi mbalimbali ima pakawekwa tafsiru maathuru tafsiru almaathur na ima zikawekwa tafsiru bitarajumi daima zikawepo tafsiri zingine ima tafsiri aya inatafsiriwa kwa hadithi na ima aya inatafsiriwa kwa athari ya sahaba na ima aya inatafsiriwa kwa kauli ya ulama na ima zinakusanywa zote na ima aya inatafsiriwa kwa maana za kilugha zote hizi katika tafsiri zimetungwa na zimeandikwa ukihifadhi tafsiri ambayo inatafsiri aya kwa kutumia hadithi aya kwa kutumia athari ya sahaba aya kwa kutumia kauli ya wote katika uelewa zote hizo tafsiri zimetungwa zipo kusudio huko katika huu mlango ni kudhibiti ufahamu sahihi wa maneno ya Allah subhanahu na ndani ya hiyo tafsiri pakawekwa vitu vinavyoitwa algharibu walmuarradu algharibu walmuarradu vitu ambavyo vinakuelezea na kufafanulia neno moja linaweza likabeba maana ngapi au neno moja au maneno kumi au maneno matano yote yakabeba maana moja haya kuwepo ndani ya qurani yana athari yoyote mfano wa neno simba kwa kiarabu simba huyu mnyama wa kiarabu anaitwa asal kwa kiarabu pia anaitwa fahali kwa maana nyingine ile yule fahali ni yule simba mwingine na maneno mengine fulani lakini tujaje fahali lakini asal tafsiri ya pili pia neno la simba ni kaswanu fahali ni kaswa kaswa ni simba lakini pia ghadhabu lakini pia laifun majina haya yote manne yana tafsiri maana ya simba je kitendo cha kuwa na neno moja ndani ya Qur'an au kuwa na maneno manne au matano yote yana maana moja kwenye tafsiri ya Qur'an yana athari kwenye uelewa yanaweza kuleta maana tofauti mpaka wewe unafikiri ni al gharib والمعرض فكويتم يتمنى وقراءات منه وجسوم في القرآن فكويتم أجيان الإمالة كيبليشا ياهم نأليهم كيبليك ولي إيه أو كيبليك ولي ياسكون والشمس وضحيها وضحي كويتم في هذا النهيب je inaipotosha maana iliyo ndani ya Qur'an hivi vyote vimewekwa kwa lengo la kukulinda wewe usije ukaelewa vibaya na ukisiacha elimu na nani ukaacha tafsiri bil maani tafsiri bil maathurati ukauacha mna wa elimu tafsiri na misingi yake na kanuni zake ukashindwa kuelewa matabaka ya tafsiri wa Qur'ani ukashindwa kuelewa uzito wa tafsiri ya Qur'ani ipi na ipi sio nzito ukashindwa kuelewa ni wapi ambao watunzi wa vitabu waliotunga tafsiri za Qur'ani si stahili kusoma tafsiri zao bila shaka lazima utakuja kuingia kwenye tahabbut al-ajwa utaingia kwenye mkanganyiko wa uelewa wa Qur'ani utayachanganya mambo huko kesho elimu za usuli tafsiri ni msaada mkubwa sana wa kukuwekea ufahamu wako imara na ufahamu wako sahihi kwenye kuelewa maneno ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Elimu za usuli fiqh Zikawepo elimu za misingi ya fiqh ala jamii ibadani kwenye maneno yote pakawepo na somo linaloitwa misingi ya fiqh. Kulikuwa somo hili, kulikimbia somo hili na kujivalisha vilema na kujivalisha kubalabashia kujivalisha unavyojivalisha ukajikimbia somo hili fa innaka kwa hakika yako wewe kad tadkhulu fil ahkam wa takhruju fil kufu unaweza ukaingia kwenye mlango wa hukumu hii ukatokea kwenye mlango wa ukafiri ahkamu taklifia tu khamsa hukumu zilizopo katika sheria zimegawanyika sehemu mbili na ndani ya hizo sehemu mbili zimegawanyika sehemu tano na ndani ya kila hukumu hizo tano kuna ta, tanzu zilizoelezwa ndani yake kwa adila na kanuni na kila msingi unaojua wewe aliyeelewa masomo haya anaithibiti fikhi yote ya dunia aliyeelewa masomo haya anajua akisema hukumu ya maji ni najisi anaelewa maana ya najisi hukumu ya maji katika hili hayo maji ni tahiri masafi anaelewa nini nasema hivyo akisema hii ni talaka anaelewa kwa nini nimesema hivyo akisema huku ni kujivua sio talaka hii ni talaka moja ni talaka mbili anaelewa kwa nini kasema hivyo kwa sababu nyuma ana misingi iliyomrekebisha ufahamu na uelewa wa dini yake aliyeyapuuza haya yupo kwenye hatari kubwa sana na anastahili akae nyumbani afanye ibada zingine tunasikia watu wengi sana leo hivi jana katika sisi jufutuna fi masaa unatoa fatwa kwa mambo ya mbalimbali nimemsikia Ibn Uthaymeen kasema linafaa nimemsikia Ibn Uthaymeen kasema hii jambo mubah nimemsikia Ibn Uthaymeen kasema hii haramu unafahamu unachokizungumza bwana unaelewa unachokisema wewe kumiliki smartphone ndio imekusababisha uwe alim uwe mtambuzi kusema wewe mwenye dini yawezekana leo ya haribu ni makubwa kuliko nayo yatengeneza rudi kwanza utengeneze ufahamu wako hivyo ukikaa chini ukajitathmini ukatulizana tu chini ukaanza kujitathmini hivi je mimi hapa nilipo ninaelewa usuru fiqhi vizuri misingi ya fiqhi, hata kama hiyo ni fiqhi ya Hanbali au fiqhi ya Kishafi, ninaielewa hii misingi kisawasawa, au mimi nina makandokando, ninambahatisha bahatisha? Kama unajiona unabahatisha, usiingilie hilo jambo. Iliwekwa hii elimu, ziliwekwa hizi usulu kwa lengo la kurekebisha fahamu. Utakachokizungumza utakachokiandika utakachokitenda katika ibada ukitende ala sihhati wa yaqini ukitende ukitende kwenye usahihi na ukitende ukiwa na yakini kwa sahihi tumekuwa na mambo mengi sana kwenye masala ya fiqh ambayo leo hii imekuwa ni mambo ya mizozo ya magomvi ni kwa sababu haya masomo ya namna hii tumeyakimbia tumeacha bali hii hata yawezekana mtu leo anasikia kuna somo la usulul fiqh lakini huko mtandaoni kazi yake ni kwenda shirikatun najia kuchukua fatwa kutuma kwenye grupu la familia kuchukua sijui nini anafafanua kwenye familia yake pale jambo fulani analielezea kamaliza unaweza ukatua fatwa ya jambo kwa urahisi kumbe hilo jambo ulilotoa fatwa limesababisha baadhi ya maulama wakafa unaweza ukatoa fatwa jambo ambalo kumbe kwa hiyo jambo imesababisha farka kubwa ya umma huko nyuma ndicho chanzo cha farka katika umma miaka ya nyuma yawezekana wewe hujui sihatul fahm ufahamu wa mambo ni silaha nzuri kwa wa ilmi na muislamu kwa ujumla imma an takuna taliba ilm imma uwe ni mtafutaji wa elimu na imma uwe ni am ami uwe ni mtu kawaida wala takun thalitha usiwe mtu wa tatu ambaye ni mjinga elimu ya mustalah alhadith elimu ya istilahi za hadithi hivi unavyoambiwa wamepokea watu wanne unaelewa unavyoambiwa hadithi hiyo imepokea watu watano hadithi hiyo imepokea watu saba unaelewa maana watu saba unajua maana ya tawadi unajua maana ya ahad unajua maana ya musa unajua maana ya mu'wan unajua maana ya mu'wan unajua maana ya ikhtira unaelewa wote unajua maana ya islam unajua maana ya muslim unajua maana ya muslim unafikiria wote unajua maana ya kitabu musannaf unajua maana ya kitabu muslim au masani unajua maana ya sunna unajua maana ya sahih unajua maana ya sifa unajua maana thiqa thiqa unajua maana thabtu unajua maana thiqa thiqa thabtu unajua maana ya matrufu unajua maana ya munkar viliwekwa vyote hivi kuweka ufahamu sahihi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kulinda pasichafuliwe kulinda pasiingiliwe na maeneo yani ile akili yako isiingie pale ifuate kanuni zilivyowekwa ikisema hadithi hii ni dhaifu imefikia vigezo vya hadithi dhaifu ikitaja hadithi hii ni munkar ikitaja hadithi hii ni hasan ikitaja hadithi hii ni hasan li lidhati hasan li ghairi sahih li sahihu sahih li ghairi vyote hivyo vimekizi vimekidhi vigezo maalumu na zote hizo hadithi zina madaraja katika hukumu za kufanyia kazi waliopinga na kuweka fani hizi hawakuwa watu waliolala na kuamka walisafiri walisoma walipekua bana ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi alipokuwa na shida na tafsiri moja yani alipokuwa na shida kuelewa aya moja anasema ninakusanya tafsiri mia moja zote inazisoma kutafuta tafsiri ya hii aya tafsiri mia moja anazisoma kwa mujibu wa usomaji wake kwa kutaka kuupata ufahamu unaokusudiwa kwenye ile aya ambayo nakuijua hawakutunga kwa kukurupuka walikaa chini kuupeleka umma huu urudi kwenye ufahamu wa masahaba ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituambia tarjiuna ila al-amri al-awwal yarejesheni mambo kwenye jambo la mwanzo ilmu mustalah alhadith imekuja kulinda janabu rasulillah utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam asije kachafuliwa na falasifa asije akachafuliwa na manafika asije kachafuliwa na malahida wasimchafue wasifikie kumchafua na kumuondoshea hadhi yake ikawekwa ilmu ya musalahu alhadithi kulinda utukufu wa mtume na ubaki ule ule uelewa ambao yeye aliuacha kwenye ardhi hii unapoiacha elimu kama hii unategemea nini unapotegemea maelewa uelewa wako kwenye maneno ya mtume unategemea nini vina katika vitabu vikubwa duniani ambavyo vinategemewa vimetolewa ufafanuzi na maaima wana wachuoni wakubwa kufafanua makusudio kufafanua uelewa unaotakikana nikikuuliza tu kwa nini uislamu umefananishwa na mtende kwa nini mungu mimi amefananishwa na mti wa mtende utaangaika hapo kufahamu lakini ukirudi kwa maulama ukirudi kwa aimmatul hadithi walivyoifafanua hadithi hii kwa mujibu wa mtoni wao unaweza ukastaajabu namna walivyoelewa hadithi hii lakini kikuachia wewe hapo ulipo wewe hapo ulipo mtume anasema muislamu ni mfano wa mtende kwenye nini uhusiano wa maelewano ya muumini na mtende ya kwa hapo tunarudi sasa kwenye sihatul fahmi unatakikana ulete ufahamu sahihi wa hayo maneno ili uendane na kusudi ya mtume sihatul fahm panahitajika uelewa uliokuwa sahihi na ni lazima urudi kwa wahusika